Kan jy vir die leeuwwijfie haar prooie jag? Kan jy vir die jonglees genoeg gee om te eet door waar hulle in hulle blijplekke lee of wegkruip terwijl hulle wacht dat die jag moet klaarmaak? Wie gee vir die kraaie kos as hulle rondskarel omdat daar nie kos is nie, wanneer hulle kleinkies na God roep om vir hulle kos te gee? Weet jy wanneer de tijd is voor die bergbokke om te lang? Het jy al bijgestaan als een wildspok ooi geboorte gee? Weet jy hoe lang zij die ongeboren lang dra? Weet jy wanneer hulle moet lang? Wanneer de tijd is dat die lam geboren moet worden, hurp die ouwe neer voor die geboorte. Die klein bokjes groeien en word in die veld groeit. Als hulle uitgegroeid is, gaan hulle van hulle ouders af weg en kom nooit weer terug nie. Die het die wilde donkies losgelaat en hulle vry laat rondloop. Ek het hulle in die woestijn laat bly. Die suidpanne was hulle weiblek. Hulle bly van die geraas in die stad af weg. Hulle steer hulle ook nie aan die geskree van mensen wat hulle rondjaag en wil hem nie. Hulle loop in wei in die bergen en soek na elke groen grasie wat hulle kan kry om te eet. Sal die buffel bereid wees om vir jou te werk? Sal hy in die aand by jou voerbak kom staan en eet? Kan jy een buffel voor een ploeg inspan? Sal hy jou landerijen voor jou ploeg in erg? Die buffel het geweldige kracht. Zal jij op zijn kracht staat maken om jouw harde werk voor jou te doen? Kan jij die buffel vertrouwen om jouw graan voor jou naar die dorpsvloer toe te brengen? die volstreis is vrolijk en klap haar vlerke, haar vere en vlerke is prachtig, sy los haar eiers boe op die grond en laat die grond dit warm hou. Sy denkt niet eerst daaraan dat iemand op die eiers kan trap of dat die wilde dieren hulle kan breek nie. Sy werk roof met haar kijkens alsof dit niet haar eie is nie. Dit lijkt niet of dit haar pla dat haar moeite om hulle uit te breef verniet kan wees nie. God het haar nie baie slim gemaakt nie, sy het nie veel verstand gekry nie. Maar die keer als zij opspring en begin hardloop, maak sy een gek van een paard en sy reiter. Sy hardloop skoon onder hulle uit. Job, gee jy miskien vir die paard sy kracht? Het jy gesorg vir die golvende maanhare op die paard sy nek? Maak jy dit vir onmoendlik om soos een springkaan te kan springen? Het jy vir die paard sy trotse snork gegee waarmee hy mense afskrik? Hy kap met sy hoef in die grond en wijs sy kracht. As hy in een oorlog ingaan, ken hy nie so iets soos vrees nie. Geen wapen zal hom laat weghardloop nie, al raas en blink die wapens, dit skrik om nie af nie. Hy skit en bewe van spanning en kap in die grond, hy kan nie wacht dat hulle die trompet blaas wat die teken gee om aan te val nie. Hy snork as hy die klank van die beel oor, hy snuif in die lucht alsof hy die geveg op een afstand kan reik. Hij kan hoor wanneer die officieren bevelen uitskreeuwen. Job, is dit jou inzicht waar die valplot zweef als hij zijn vlerken naar die zijde toespan? Het jy vir die arend gesê om zijn nes hoog in die bergen te bouwen? Hij blijft op die roodse en maak sy nes op skerp kranse. Dit is soos veilige plek om in te skuil. Al is dit ver, kyk hy daar van boe af en soek vir hom een prooi om te eet. Die arend is altijd daar waar iets dood is. Sy kykens vreed die bloederige vlees. Die Heere het vir Job gesê, wil jy een saak teen my maak en my reg hel? Jy strui met my, maar het jy die antwoorde? Job het die Heere geantwoord en gesê, ek is eindelijk niks. Wat kan ik je antwoord? Ik zal mijn hand op mijn mond zitten en stil blij. Ik heb al reeds te veel gezegd, ik heb niks meer om te zien.